ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون na tulimuumba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum na majini tuliwaumba kabla kwa moto upepo moto wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun na Mola wako mlezi alipowaambia malaika hakika mimi nitamuomba mtu kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yaliyotiwa sura fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin basi nitakapomkamilisha na nikampulizia roho yangu basi humwangukie kumsujudia fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un basi malaika wote pamoja walimsujudia illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin isipokuwa iblisi yeye alikataa kuwa pamoja na waliosujudu qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin akasema ewe iblisi una nini hata hukuwa pamoja na waliosujudu qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun akasema haiwi mimi nimsujudie mtu uliyemuumba kwa udongo unaotoa sauti unaotokana na matope yenye sura. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Akasema basi toka homo kwani hakika wewe ni maluni wa inna alayka lanata ila yawmiddin na hakika juu yako ipo lana mpaka siku ya malipo qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun akasema mola wangu mlezi nipe muhula mpaka siku watapofufuliwa qala fa innaka minal munzirin akasema hakika wewe ni katika waliopewa muhula ila yaumil waqtil ma'lum mpaka siku ya wakati maalum qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in akasema mola wangu mlezi ilivyokuwa umenitia makosani basi nahakikisha nitawazaini hapa duniani na nitawapoteza wote illa ibadaka minhumul mukhlasin ila waja wako waliosafika qala hadha siratun alayya mustaqim akasema hii njia ya kujia kwangu iliyonyoka inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin hakika waja wangu wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in na bila shaka jahannam ndipo pahali pao wa wote laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum ina milango saba na kwa kila mlango iko sehemu waliotengewa